pausiana kumcha Allah jalla fi ula na tunahimizana kadhalika kujitahidi kufanya mema yatakayotufaa na kutusaidia baada ya maisha haya ya dunia ametoa hadithi imamu muslim katika sahihi yake hadithi ya abi huraira kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salam anasema katika maneno yake akitoa mwongozo kwa umma wake akitoa maelekezo kwa kukataza baadhi ya mambo mambo ambayo yana madhara katika umma wa Kiislamu mambo ambayo yanaleta farqa yanavunja uhusiano baina ya waislamu lakini pia mambo haya yanaiharibu jamii yanaifanya jamii kutokuwa kitu kimoja na kubaki kuwa imeparaganyika kila mmoja iwafanya mambo yake mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi hii tukufu la tahasadu msihusudiane enyi waislamu la yahsudu ba'dukum ba'dan baadhi yenu wasiwahusudu wenzao fayakrahu ma an'ama Allah bihi 'ala al-ghayr isifikie hatua mmoja wenu akawa iwachukia neema ambazo Allah tabarak wa taala amewaneemesha wengine. Hii ndio maana ya husuda. Wanachuoni wanasema maana ya hasad, an yakraha al-insan bima an'ama Allah bihi ala al-ghayr, ni mtu kuchukia ile neema ambayo Allah amemnemesha mwenzake. hata kama hajatamani neema ile imuondokee hata kama hakutamani kwamba neema hiyo imuondokee yeye bali kitendo cha yeye kuchukia hii ni hasadi ukachukia kwamba kwa nini fulani kwa nini fulani ameneemeshwa neema fulani imma neema ya afya au ni'matul mali neema ya mali au ni'matul auladi au neema ya watoto au ni'matul zawjati au neema ya kujaliwa kupata wake wema wa ghairi dhalika min ni'am na nyinginezo katika neema ukichukia neema aliyoruzukiwa mwenzako fahamu ya kwamba hiyo ni hasadi hata kama hujatamani neema hiyo imwondokee wa in tamanna zawalahu fahuwa ashad lakini mtu ikiwa atachukia neema aliyonemeshwa mwenzake uchukiaji ambao unamfanya aweze kutamani ile neema iweze kumwondokea yule mtu basi madhara yake ni mabaya zaidi hatari yake ni kubwa sana madhara yatakayomsibu muislamu huyu ni makubwa hapa duniani lakini pia kesho akhera mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza katika mambo ambayo ameyakemea katika hadithi hii ni husuda akasema la tahasadu msihusudiane na husda ni maradhi mabaya sana ni maradhi mabaya ambayo yanautafuna umma yanawatafuna wanadamu wa bilkhusus yanawatafuna waislamu وهي من الأخلاق الذميمة التي يجب على المسلم تجنبها hii ni tabia katika tabia zilizokuwa mbaya husda ni tabia mbaya katika tabia ambazo muislamu yatakikana ni wajibu kwake yeye ajiweke mbali na tabia hizi na husda ina madhara mengi sana wa min mafasidihi na katika madhara ya husda annahu yaakulu alhasanati kama taakulu an-nar alhataba katika madhara ya husda ni kwamba husda inatafuna mema yako yani wewe hasi wewe mwenye husda mwenye kuchukia neema za wenzako fahamu ya kwamba hiyo husda ulionayo inatafuna mema yako kama vile ambavyo moto unavyotafuna kuni na hilo amelibainisha mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema iyakum walhasada iyyakum walhasada tahadharini enyi waislamu na gonjwa la husda jiepusheni na maradhi ya husda kwani husda yana madhara makubwa husda ni maradhi mabaya sana na yenye madhara makubwa katika maisha yenu akasema alayhi salam fa innahu yaakulu alhasanati kwani katika madhara ya husda ni kwamba inayatafuna mema yako kama takulu naru lhataba kama vile ambavyo moto unavyotafuna kuni moto unavyowaka ukitafuna zile kuni hadi kuni inakwisha kadhalika husda yako ndivyo inavyotafuna mema yako unayoyafanya usiku na mchana mpaka yanakwisha hii inaonesha hatari ya husda na kwamba ni sifa ambayo waislamu yatakikana kujiepusha nayo yatosha hili tu moja katika madhara ya husda inatosha kwamba ni mauidha tuzinduke na tubadilike waislamu tusihusudiane na tujiepushe na gonjwa hili la husda kadhalika katika madhara ya husda wanasema wanachuoni ya kwamba husda inafikia hatua inamfanya mtu anakuwa ni mbaya zaidi mbele ya Allah lakini pia anakuwa ni mbaya kwa watu mtu anakuwa na roho mbaya kufikia hatua mtu huyo anakuwa ni mshirikina yani katika madhara ya husda yanamfanya yana mtu awe mshirikina yani kwa ile chuki inampelekea mtu afanye shirki kwa sababu yuwachukia kwa nini fulani amepata na sio mimi kwa nini fulani amefanikiwa kwa jambo fulani haiwezekani sasa ukishatia shaka na ukaingiza katika moyo wako kwamba kwa nini inakupelekea pabaya inafikia hatua mtu anafanya shirki anamshirikisha Allah anakwenda kwa waganga ili apate kumroga huyu bwana aliyeneemeshwa ambaye yeye hahitaji kumwona akiwa na maendeleo anakwenda kufanya shirki ili huyu bwana badala ya kwenda juu arudi chini asipate maendeleo hizi neema alizonazo zimeondokee bali yafikia hatua mtu anakuwa ni mchawi yani mtu anashika uchawi kwa sababu tu ya husda na haya ni katika madhara ya husda kama wanavyoelezea ahlul ilmi kwamba husda inamfanya mtu kuwa ni mshirikina, lakini pia husda inamfanya mtu kuwa ni mchawi, na nyinyi mtakuwa ni mashahidi. Bali kila ambaye ametahiniwa na maradhi haya husda atakuwa ni shahidi wa nafsi yake, kwamba nafsi yake imefikia hatua gani. Je, ashawahi kuingia katika shirki? Ashafanya uchawi kuwaroga wenzake ili wasiendelee? kwa sababu ya husda amla kila mmoja aitathmini nafsi yake ndugu waislamu kwa hakika gonjwa hili la husda ni hatari sana na hasa tukiongelea maeneo haya ya kwetu maeneo ya sokoni watu wanahusudiana katika neema katika sehemu za kufanyia biashara watu wanahusudiana sana kupita maelezo. Mtu nafikia hatua ana duka lake, akimwona mwenzake amekuja kufungua pembezoni mwake, amechukua frame pembeni yake, na yeye anaweka bidhaa ili apate riziki ya Allah huyu bwana anachukia kwa nini Abdallah amekuja kufungua duka hapa halafu anaweka bidhaa ninazouza mimi inakuwaje au hata kama hakuweka bidhaa mfano wake ameweka biashara nyingine kabisa lakini mtu anachukia kwa nini aje kuweka pembezoni mwangu haiwezekani huyu atahama tu hapa mtakwenda kwa babu utakwenda kwa bibi. Watu wanakwenda kwa mababu zao na bibi zao, wanakwenda kufanya shirki, kuwaroga watu ili wahame. Kuna watu wanafanya haya, na watu wamehamisha maduka, watu wamefilisika kwa sababu ya hasad. Hasadi ni mbaya sana, na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akamuhusia mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akamwamrisha awe ni mwenye kujikinga kwa Allah kutokana na fitna na madhara ya hasad pindi mwenye husuda atakapotaka kumhusudu akasema wa min sharri hasidin idha hasada na jilinde kwa Mola wako jilinde kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na shari ya hasudi pindi atakapodhamiria kukuhusudu jilinde kwa mola wako allah tabaraka wa taala atakukinga na shari za husda tujitahidi sana kujilinda kwa allah tabaraka wa taala usiku na mchana tunapokuwa katika sehemu zetu za riski tujitahidi kutaka hifadha ya Allah tujikinge kwa Allah kutokana na shari na fitna na madhara ya hasadi ili tupate saada mbele ya Allah tabaraka wa taala aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah alazim alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد دوكت كيمان tuhadhari sana na, janga hili la hasadi ambayo madhara yake ni mengi sana lakini baadhi yake ndiyo hayo tuliyoyataja yatosha kwamba ni fitna kubwa muislamu yatakikana uwe ni mwenye kujiepusha na gonjwa hili la hasad tusihusudiane usichukie neema alizowalemesha wenzako muombe Allah tabaraka wa taala katika fadhila zake kwani yeye Allah tabaraka wa taala huwa razzaq dhul quwwati al-Matin lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyokemea katika hadithi hii baada ya kutaja hasad akasema wala tabaghab wala tanajashu na wala msipandishiane bei katika biashara ile hali hamtaki kuinunua bidhaa hiyo wala tanajashu ay la yuzidu ahadukum thaman as-sil'ati wa huwa la yuridu shira'aha bal yuridu idrara al-mushtari aw naf'a al-ba'i' asithubutu mmoja wenu kuzidisha bei ya bidhaa kupandisha bei ya bidhaa ile hali hakusudii kuinunua bidhaa hiyo bali nia yake anakusudia kumtia hasara yule mnunuzi au anakusudia kumpa faida kumnufaisha muuzaji na asilimia kubwa wanaofanya mchezo huu wa najish wa kupandisha bei katika bidhaa hali ya kuwa hawakusudii kuinunua mara nyingi huu mchezo unafanyika kwa lengo la kuwanufaisha wauzaji bali huu ni mpango maalum upo masokoni hapa sasa waislamu tahadharini na huu mpango hii ni hatari sana ni haramu muislamu kufanya biashara hii wewe una bidhaa yako unauza biashara yako sasa ukaona ili uweze kuuza bidhaa hiyo kwa bei ya juu unawatafuta watu maalum unaoweka pembezoni mwa duka lako au pembezoni mwa sehemu yako unayouzia bidhaa, unawapanga kwamba mkiona kuna mteja amekuja, wakati tunajibishana tuna, tuna tukiwa katika maelewano ya mauzo, ukisikia mteja anakuja anashika bidhaa akiuliza bidhaa hii kiasi gani, nikimwambia bidhaa hii ni elfu ishirini akisema chukua kumi na tano basi wewe jitokeze umwambie ya kwa useme kuniambia mimi muuzaji chukua ishirini na tano hii nakupa ishirini na tano mimi au chukua thalathini kwa huyu bwana aliyezidisha hii bei kutoka ishirini ambao unamtajia wewe kaja kupandisha elfu tano ikawa ishirini na tano au kapandisha elfu kumi ikawa thalathini lengo lake mmeshakubaliana kwamba huyu mnunuzi asinunue hii bidhaa kwa shilingi elfu kumi au kumi na tano kwa sababu utakapokuwa umekuja wewe ukawa mtu wa tatu ukapandisha ile bei, maana yake yule wa kwanza ambaye ndio mnunuzi halisi atachukulia kwamba hii, hi bidhaa kweli ina thamani, bei yake sio 15, bei yake ni 20 au 25. Kwa anadanganyika na wewe kupandisha bei ya hiyo biashara, tayari kajikuta akainunua bidhaa hiyo kwa bei ambayo si yake kwa sababu tu umeizidisha wewe. Sasa muamala huu unafanyika sokoni. Waislamu mnaofanya biashara, hebu jiepusheni na biashara hii, acheni muamala huu, ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza akasema, wala tanajashu, na wala msipandishiane bei, ili hali hamtaki kuzinunua biashara hizo kwa hivyo wale wanaofanya muamala huu wakome na warudi kwa Allah tabaraka wa taala imma wewe mwenye biashara unaunda mpango huu kukubaliana na hao vijana ili wakupandishie bei ya biashara yako mwogope mola wako lakini pia na nyinyi vijana mnaofanya huu mchezo acheni mara moja na mrudi kwa Allah tabaraka wa taala na mfahamu ya kwamba hilo mnalolifanya ni haramu mnamchukiza Allah tabaraka wa taala lakini jambo la tatu katika mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea katika hadithi hii akasema wala tabaghadu na wala msichukiane msichukiane enyi waislamu kwa sababu atabaghudhu yuliju lfurqata baina almuslimin kwani kuchukiana kunazalisha mifarakano kule kuchukiana mkawa machukiana kunazalisha mifarakano na mizozo baina yenu na hii ni hatari maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, leo hii imefikia hatua mpaka ndugu wa damu, ndugu wa baba mmoja, mama mmoja, wanachukiana kufikia hatua ya kufarakana, na hii ni kuonesha wazi kabisa kwamba watu wamekwenda kinyume na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam watu wakiacha kuchukiana, basi mapenzi baina yao yatadumu, mapenzi yatadumu. Na mapenzi yanapodumu baina yetu, umoja unakuwa na nguvu, kadhalika jamii inaimarika, jamii inakuwa kitu kimoja, inakuwa ni jamii iliyoshikamana kwa ajili ya kusaidiana. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala tadabaru, na wala msipeane migongo, msipeane migongo mkahamana, ikafikia hatua mnakatana, yani mkachukiana, chuki ambayo inapelekea watu kupeana migongo, watu kukatana pasipokuwa na sababu za kimsingi. Hili pia ni katika jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitahadharisha kuutahadharisha umma wake kwamba msikatane msichukiane lakini pia msikatane isipokuwa itakapokuwa wamchukia mtu lillahi tabaraka wa taala unamchukia mtu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala fa innahu wajibun jambo hilo ni wajibu ikiwa mtu anafanya haramu na haki ya kumnasihi ukiona ameikataa nasaha una haki ya kumchukia bali una haki ya kumkata baada ya kukataa nasaha haya ndio mafundisho ya Uislamu lakini kuchukiana kwa mipaka na kwa sababu za kisheria na sio kuchukiana au kupeana migongo kufikia hatua watu wakatengana na kuto kuzungumza wala watu hawasaidiani. Hii inakuwa ni hatari kubwa ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ameitahadharisha katika hadithi hii. Haya ni mambo matatu, mambo manne ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyatahadharisha katika hadithi hii watu tusihusudiane lakini pia wafanya biashara wasizidishe bei katika bidhaa hali ya kuwa hawataki kuzinunua bidhaa hizo lakini pia watu tusichukiane watu tusichukiane inapofikia hatua ya kuchukiana basi iwe twachukiana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala lakini pia watu tusipeane migongo tusitengane tusikatane katika mambo ya kidunia katika mambo ya maslahi maslahi ya kidunia bali ikifikia hatua ya kukatana basi tukatane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala tukifanya hivyo tutakuwa tumeenda sambamba na mafundisho ya hadithi hii maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam